Bo, ordean gu uh, eh, hemen uh, Carrefour uh, Central Dasha depo hortan uh, labenen gia eta baitugu uh, launak uh, Zenpol Ledaxen, Intermarchen uh, Central hortan eta beste somaitzo uh, Leclerc Central Dasha hortan amonde marxa. Goizuntatik, seiontatik uh, goiztik uh, blokatzen dugu uh, Central horiek, justu erraiteko, uh, presiona atxiteko, zenta egunda azken eguna zantraldasa horiek eta gure industrialek uh, negoziatzen duten uh, presioa urteko. Eta horian guk uh, nahi, dugu la bombe ez ahantzatzen eta gure moskina horien giretik bada, bada laborariak eta laborariak me bake bere, bere soldata eta eta ala. Zenbat demoraz blokatuko duzu horaino? Ebe horaino, segura ziki atxalde, atxalde bukatu hartio, egonen gira eramen. Gio, gio ikusiko, ikusiko, ez, dute